Damalis kai bus. Damalis bun horosa ergas dominum et alanis den auton epitoe copoe. Epeide de heorte catelabe ton bun apollusantes ten damalin e cratesan tu asfaxai. Idon de hobus emeidiase cae pros auten eipen. O Damalis, dia tuto ergeis dioti emeles artios tu thenai. Homuthos deloi hoti ton argunta, kindunos menei.